Koymaktu hiçbir neseli Mevlar nevada şehit Bunu ben kessen Kaldırdın türlük neseli Minda ular ni sözleyi Tedafe Koymaktu hiçbir neseli Mevlar nevada şehit Bunu Қалдырдым түрлік нәрсәсі мұнда олар не сөзәйтілді Әқиде білін бірләшкен достар Түркістан ішчірә Қалдырдым орын сәплерден бір бой сахиби болуң tushkunning mushun aqida bilan birlashgan do'stlar turkiston ichra qoldirdi o'rin saplardin bir bo'sh sahibi bo'ling mushkulni mushul sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'ral qoldi unlari o'chgan yangrasin takbir etilsin qo'ral emastur uning inisi o'lgan sapdoshlar nima qoldi desanglar bir qo'ral qoldi yamrasin takbir etilsin qurol emasdur uning egisi o'lgan ummatga qoldi qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kofirni cheping uylariga qayg'u g'am yo'qdur ketgan shahidga ummatga ularning qissasi mening shahidlardan u omonat sizga kafirni chepim o'gili Qeyrigə qayğuğam yoxdur Ketken şəhidgə Ey tağut kafir qaldırdım lanet Allah xalisa Beşimğa düşər Təxtanlar bulsun yer bilən yeksan kanuni Qur'an Aləmdə günlər Ey tağut kafir qaldırdım lanet Allah xalisa Beşimğa Sen kanuni Kur'an alemde günler Müslimler kütler üstüde azap var ve fetihler Bunlar Hoşundak yoldur üzülmeydi an kervanlar gider Siziniz kütler üstüde azap var ve fetihler Bunlar Şundaq yolur üzülməydi on karvallakilərsiz Şundaq yoldur üzülməydi on karvallakilərsiz